الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na vile vile kumswalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala ametuafikisha kuweza kufika katika mji huu wa Nairobi na pia Allah tabaraka wa taala ametuafikisha ndugu zetu viongozi wa msikiti huu ala rasihim imamu wetu hapa kuweza kutudhania vizuri na kutupa fursa hii ya kuzungumza katika msikiti huu masjidi 68 katika mji huu wa Nairobi alhamdulillah Allah tabaraka wa taala tumuomba walipe wasimamizi malipo bora mazuri kabisa kwa kuweza kutupa fursa hii nami pamoja nani tuta itazama kauli yake Allah tabaraka wa taala pale aliposema katika surati Ali Imran aya 31 قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم wallahu ghafurur rahim Allah tabarak wa taala anamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam qul sema kuwaambia watakaofikiwa na ujumbe huu waambie waliokuzunguka in kuntum tuhibbuna Allah ikiwa kweli nyinyi mnampenda Allah tabarak wa taala fattabi'uni nifateni mimi Muhammad alayhi salatu wassalam mkinifata mimi yuhibbukumullah naye Allah tabarak wa taala atakupendeni wa yaghfir lakum dhunubakum na Allah atakusameheni dhambi zenu wallahu ghafurur rahim na Allah ni ghafur Allah ni msamehevu anayesamehe mno madhambi na Allah tabarak wa taala ni rahim ni mwenye huruma na waja wake wanasema wanawazuoni wa tafsiri hii aya ni hakima hadhihi alaya hakima aya hii ni aya hakimu kwa wale wote wanaodai kuwa wanampenda bwana mtume wanampenda Allah tabarak wa taala bila shaka hakuna yoyote hapa msikitini ambaye hampendi Allah tabarak wa taala na ukisema humpendi Allah tabarak wa taala wewe si muislamu sasa wale wanaodai mapenzi ya kumpenda Allah tabarak wa taala ili mapenzi yako yawe ya kweli yawe ya kweli basi nifateni mimi mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mkitimiza hilo la kumfata rasul alayhi salatu wasalam naye Allah sasa atateremsha ataweka mapenzi yake kwenu na kisha Allah tabaraka wa taala atakusameheni madhambi yenu ndugu zanguni aya hii wanasema ahlul ilmi inaitwa aya ya al-ibtila ayatul ibtila au aya ya kutihaniwa watu wale watu waliodai kuwa wao wanampenda Allah tabarak wa taala Allah akawatahini ikiwa kweli ninyi mnampenda Allah basi mfateni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam jambo la kumfata bwana mtume sallam sio jambo la khiari Allah amezungumza katika Qur'ani vile vile laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir وذكر الله كثيرا لقد كان لكم حقيقه imekuwa kwenu nyinyi fi rasulillah kwa huyu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa huyu mtume wa Allah uswatun hasana kiigizo kilichokuwa kizuri mtume sallallahu alayhi wasallam ndio model wetu sisi atakuwa tumwige bwana mtume sallallahu alayhi wasallam katika dini yetu mtume sallallahu alayhi wasallam amekuja ni rasul ni mjumbe aliyobeba wahai kutoka Allah tabaraka wa taala lengo na madhumuni kuja kuwafundisha umma namna ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala asli mwanadamu hajui namna gani anaweza kujikurubisha kwa Allah Allah tabaraka wa taala akaleta mitume akateremsha vitabu ili mitume hii iwe ni walimu wa kuwafundisha watu na mna ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala na wakapewa miongozo wakapewa ilmu ilmu hiyo ndiyo ambayo inawaongoza hawa mitume kuwaongoza watu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliishi miaka 23 akitimiza wajibu wake huu na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aliutimiza wajibu alifikisha ujumbe aliwafundisha watu itikadi aliwafundisha watu ibada aliwafundisha watu tabia kila kitu bwana mtume wasallam ametufundisha mpaka utaratibu wa kuingia chooni na mna ya kukidhi haja bwana mtume wasallam ametufundisha wajibu wa kila muislamu ni kumfata rasul alayhi salatu wasalam na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba ummati wangu wote utaingia peponi isipokuwa yule atakayekataa kuingia peponi masahaba akamuuliza bwana mtume sallallahu alayhi wasallam waman yaaba ya rasulullah hivi kuna mtu anaweza kukataa kuingia peponi mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu man ataani dakhala aljanna wa man asani faqad aba atakayenitii mimi akanifuata mimi huyo ataingia katika janna na atakayeniasi akenda kinyume na mafunzo yangu na utaratibu wangu huyo amekataa kuingia peponi nani yuko tayari aingie motoni nani yuko tayari aingie katika moto wa Allah tabaraka wa taala bila shaka hakuna katika sisi kila mmoja anataraji aingie katika janna aingie katika pepo sasa ili uingie peponi ni lazima umtii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume anafundisha itikadi ni lazima itikadi yako iendane na itikadi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam vipi utaijua itikadi aliyofundisha rasul ni lazima usome lazima usome dini mtume sallallahu amefundisha swala ni lazima uswali kama aliposwali bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtume aliswali mbele ya masahaba akawafundisha swala kisha mtume akasema sallu kama raaitumuni usalli swalini kama mlivyoniona mimi na swali tukikuuliza wewe na mimi sisi hatukumuona bwana mtume sallam nani alimuona bwana mtume sallam ni masahaba zake masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hawa ni waja bora baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hawa ndio walimu wetu hawa ndio walioichukua dini kutoka kwa nani kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wao ndio walitufundisha swala ya dhuhuri na rakaa nne swala ya alasiri na rakaa nne swala ya magharibi na rakaa tatu swala ya alisha na rakaa nne swala ya alfajiri na rakaa tatu ina rakaa mbili kwa nini alfajiri ziwe mbili magharibi ziwe tatu nani anaweza kutoa sababu yani ukiulizwa wewe kiakili logically kwa nini zile mbili alafu hizi tatu Eh, tunaweza kujibu ustadhi? Kwa nini zile mbili hizi tatu? Huna jawabu. Masala ya ibada haya ni ghairu maakula. Allah tabarak wa taala ndio ameweka utaratibu kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alfajiri mtaswali mbili, magharibi mtaswali tatu, isha nne, la asri nne na dhuhuri nne. Isha ni nne na iko usiku, adhuhuri ni nne na iko mchana lakini aliyoweka utaratibu wa ibada ni nani ni mtume Muhammad alayhi salatu wasalam mtume sallam alifundisha swala mwanzo mpaka mwisho ni wajibu wetu kumuiga rasul alayhi salatu wasalam na sisi hatuwezi kumuiga bwana mtume sallallahu alayhi wasallam bila ya kupitia wanafunzi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ambao hao ni masahaba wao ndio walioichukua dini kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasemaje Allah tabarak wa taala wasabiquna alawwaluna min almuhajirin walansari walladhina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha alanhar خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم waliotangulia mwanzo katika muhajirin na ansari na wale watakaowafuata hao kwa ihsan mimi na wewe si katika as-sabiquna al-awwaluna mimi na wewe si katika al-muhajirin wal-ansar mimi na wewe tuingia wapi kwenye aya hii walladhina tabauhum biihsan na wale waliowafata hao kwa ihsan kwa wema radiyallahu anhum hao Allah amewaridhia huwezi kupata radhi za Allah kama wewe hukuwafuata almuhajirin wal ansar ambao ndio masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum wa radu anhu Allah amewaridhia na wao watakuwa wamemridhia Allah tabarak wa taala lakini si hivyo tu Allah amewaahidi na kuwaandalia watu hao pepo pepo ambayo hupita chini yake mito watakaa humo milele na huko ndio kufaulu kulikokuwa kukubwa ndugu zanguni masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hawa ni wabora ala rasihim ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu kisha Umar kisha Uthman kisha Ali japokuwa kuna watu wanajinasibisha na Uislamu hawa ndio maadili zao yani uislamu wao ni kuwatukana masahaba wa bwana mtume sallallahu wako na wajua mashia marafidha wako masahaba ndio maadui wao ikiwa sahaba ndio adui yao ndio alonukuu swala ndio alonukuu adhana ndio alonukuu funga ndio alonukuu zaka hawa ndio wanapigana jihadi wakausimamisha uislamu mpaka uislamu ukafika nairobi wafikiri uislamu aliofikisha babu yako nairobi Uislamu aliochukua kwa bwana mtume alikuwa ni mzee wako, babu yako hakuepo Karne karibuni 14 miaka 1400 walioishi na bwana mtume ni masahaba. Hawa ndio wanapigana jihadi zote Uislamu mpaka ukaweza kusambaa katika ulimwengu. Leo kuna watu hawa ndio maadui zao. Jiulize, hawa ni waislamu kweli? Hawa na agenda gani? sisi ni wajibu wetu kuwapenda masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kuwafuata masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametueleza katika hadithi maarufu inaitwa hadithi ya iftiraq mtume sallallahu alaihi wasallam aliyataja makundi ya mayahudi akayataja makundi ya manasara kisha mtume akasema wasataftariqu hadhihi al-umma na umma huu utagawanyika ala 73 firqa kulluha fi nnari illa wahida umma wangu huu watu watagawanyika makundi 73 mtume sallam akasema yote yataingia motoni isipokuwa kundi moja masahaba waliyashuhudia makundi nyie mnajua nani alomuua Uthman bin Affan kama si watu waliofanya uasi wakaamua kumuua sahaba wa bwana mtume sallam masahabu walishuhudia fitna na makundi watu wakaja wakamua Ali bin Abi Talib al-Khawarij ambao walijitenga katika mji wa Naharawan wakenda wakanasihiwa na sahaba Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma akenda akawanasihi lakini watu wakaamua kuendelea na uwasi na kuhalifu isipokuwa watu elfu mbili wakarudi katika njia sawa haya makundi yalidhihiri toka wakati huo masahaba wako hai sigeni leo ukaona mashia sigeni leo ukaona makhawariji na ukaona makundi mingi katika mjitamaa si jambo geni hayakuanza leo wameanza tokea wakati huo masahaba wako hai wakadhihiri alqadariya ambao walikuwa wanasema la qadara wa anna al-amra unufun hakuna qadar mambo yanajitokea mtu akenda akiiba Allah hajui wala Allah hajakadiria wakapinga qadar makundi yametokea wakati makundi ya kiitizani watu ambao wanaona kwamba mtu anayetenda dhambi kubwa hayuko katika Uislamu wala hayupo katika ukafiri fi manzilatin baina manzilatayn ambaye mwanzilishi wake ni Al-Wasil ibn Ata ala kulli ya ibadallah makundi yamezuka mpaka leo yanaendelea kuzuka wajibu wako wewe muislamu ni nini bwana mtume sallam alipoulizwa hilo kundi moja ni lipi bwana mtume alijibu maneno mafupi kabisa man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi yoyote atakaye ishi akafaata mafunzo niliyokuwa nayo mimi hivi leo njia niliyokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba zangu huyo ndo atakayeokoka uislamu wako wewe baada ya haya makundi na fitina wanaoziona watakiwa uurudie uutazame wakati bwana mtume sallam yuko hai na masahaba zake mtume aliswali vipi swali kama hii mwezi wa ramadhani mtume alifunga ndio aliswali swala tano ndio baada ya swala ya faradhi alikuwa na uradi gani mbona sisi tunanyuradi susha tukitazama maisha ya bwana mtume hafu na alifunga ramadhani tisa mtume aliswali qiyamul masahaba waliswali tarawih mbona kuna misikiti baada ya rakaa mbili ina nyuradi na nyuradi na adhkari ambazo sisi hatuzioni katika maisha ya masahaba bila shaka watu wao wamekhalifu mwenendo wa bwana mtume na masahaba zake mtume alifiwa aliswalia swala ya janaza baada ya kutoa salamu mtume alikuwa na dua tena salamu alaykum wa rahmatullah al-fatiha ndio ikuwa wapi kwa nini haturudi katika maisha ya bwana mtume? Kwa nini sisi tunaona kama mtume wetu hakupatia? Na kama kuna mtu anaona mtume aliwahi kuomba dua nyingine ya maiti baada ya, ya salamu, atuambie kitabu gani? Otherwise itakuwa kuna ubaya gani? Kwani wajua la dini haikuwekwa katika akili za watu. Dini hii aliletwa mtume ambaye hakosei, akateremshwa wahai ili apate kuwafundisha watu dini dini haikuachiwa tu kila mmoja afanye atakalo ni wajibu wetu ibadallah kwa sababu ya wakati ni wajibu wetu kila mmoja atazame uislamu wake ndio uislamu aliokuwa na bwana mtume na masahaba zake kiigizo chako ni mtume sallallahu kiigizo chako ni masahaba kwa mujibu wa aya nilizozisoma aya kwanza qul in kuntum tuhibbuna Allah aya pili laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan aya tatu surati tauba aya 100 wasabiquna alawwaluna min almuhajirin walansari walladhina tabauhum biihsan ili ufanikiwe lazima uwafuate hao masahaba waliozeshana tazama ndoa za masahaba ndoa ndoa zetu mbona sisi tuna makorokoro mingi mbona tuna mambo mingi tumeingiza katika dini ni lazima tudumu katika mwenendo wa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mimi mpaka hapa najua mji huu ni mji wa biashara mwisho nitabakia na imamu tu mwisho nitabakia na imamu bure na wenzangu wachache niloorodhana nao watu wengine waniona haya tu wafanya subra lakini watu washachoka kwa hiyo niishie hapa lengo langu na lengo letu sisi ni ukumbushana namna bora ya kumfata nani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini kufata mwenendo wa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na hakuna khairi isipokuwa wao walitangulia katika khairi zote usiokona kuna khairi ambayo masahaba hawakuijua au hawakuitenda ndio maana Imam Malik akasema ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina jambo lolote halikuwa dini wakati yateremka aya alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al dina jambo lolote halikuwa dini wakati ule haliwezi kuwa hivi leo dini eh, mpaka e, hapa tumuombe Allah tabaraka wa taala tujalie ni katika watu wenye kusikiliza maneno na kuyafanyia kazi tumuombe Allah tabaraka wa taala tuwafikishe kuisoma dini yake na kuielewa dini yake na kuyatekeleza yale mafunzo kivitendo إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم. إمام إمام أسئلة بس ما في ما في ما شاء الله كلام مفهوم كلام واضح ما في سؤال خلاص بارك الله فيكم نعم huyu bwana swali lake baada ya mazungumzo yote swali lake limerudi kwa wanawake yaani wanawake watapata nini nao si ndio e watapata wanaume ha? watapata wanaume yaani kuna watu watafufuliwa na waume zao kuna watu watafufuliwa na wanaume zao waume zao walikufa nao katika dunia na kuna wanawake wataanzishwa inna anshanahunna inshaa faj'alnahunna abkar urban ataraba li ashabi yamin hao wataanzishwa kabisa watakuwa ni wanawake wapya hawa ni ashabi yamin kwa sababu ya watu tu wa peponi wanaume hapo kwa wanawake nao watapata haki yao na mwanamume atapewa nguvu za wanaoendea wanawake mia yani wewe hutotafuta dawa za nguvu za kiume huko huko wewe utapewa nguvu za kuendea wanawake mia inshallah kwa wanawake pia watastarehe huko jazakumullahu khaira barakallahu fikum hakuna swali bwana munasib tuishie hapa asante Allah akulipeni kila la khairi kwa kukaa na kusikiliza maneno haya inna وصلى الله على نبينا محمد وعلى